Diamanta jubileo de geetzezo de esperantistoi. Estas ziate, che nun tempe la geetzezo dauras mal pli longe ol en la pacientezo. Exemple, en Germanio, la averagia dauro de geetzezo de la paroi che vi divorcis en 2001 esis iaroi cae hoc monatoi. Malgrau tio, el la du dec milionoi da paroi in tio lando, dec milionoi iam festis la argentan jubileon de Gezezo, Unu miliono la oran jubileon, cae dec mil la feran, tio estas, ili convivis almenau seste quin jaroin. Pri la diamanta jubileo, seste jaroin de Gezezo, mine vidis statisticon, sed evidente, ne estas multegai paroi quioi successas al veni al gi. Mi interessigis pri tiui nombroi nur pro tio, char mi ce estes antone long in Brasilio la diamantan jubileon de gezetso de paro de esperantistoi. Char ambau estas vegetaranoi, la festo ocasis in vegetara restauratio, au pli exacte in vegana restauratio vila vegana, quio appartenas al homo, quio esas ilia amico, cae forte apogas esperanton. Vidu pri li mian articolon de la 22 de septembro de 2015. La etzino estas germanino, la etzo italo. Ili rencontigis in esperanta aranjo, cae comunicis in esperanto. Ciam ili getzigis in italio, la katolika sacerdoto faris la meson en esperanto char ambo pasigis sian infanetson dum la dua mondmilito uno en germanio la alia en italio kaj do konis la hororon de la milito de naziismo kaj fascismo ili decidis lukti por la pazzo kaj fari ion por helpi aliajn homoen. kiam ili alvenis al brazilo ili perceptis che citie estis bona campo por tia agado. En 1974 ili igis administrantoi de la bieno lerneo Bona Espero, kiui zorgis dum quindec jaroi pri malriciai infanoi. Interalie donante bonan bazan educon cae ancao instruante esperanton vidu mian artikolon de la du de quina de februaro du pri bona espero. Dum la circa o quarde giaroi quiuin la paro labores en tio bieno, ile ancao partoprenes in multae naziae ca internaziae esperantae congressoi, ciam parolante favore al pazzo ca spiritae valoroi ca farante multaen ge amicoen. Iliae nomoi, Giuseppe cae Ursula Gratapaglia. Pri li la Esperanta Wikipedia informas nulla jenon. Giuseppe Gratapaglia, nascigis in 1933 in Italio, estas administranto cun sia edzino Ursula de fondajo Bona Espero in Brasilo. Li estas activulo de Rotario cae Rotaria Amicaro de Esperantistoi ex ingeniero de firmao Fiat, li construis multa in partoin de bona espero. Pri la etzino, la esperanta Wikipedia donas pli da detaloi. Mi citas kelkajn. Si eklernis esperanton dexes jara, apud aliae lingvoi, cae ecte tiam activas en la movado, interalie in la 1950 jaroi in Berlino post ses iara correspondado si rencontis Giuseppe Gattapaglia cae in la posta iaro ili gezigis. Si eclogis in Italio, activis pri congres caravanoi cae eldonado de la Itala Landa Esperanto Revuo. Gratapalia estis comitatano 1971 gis 1992 cae estrarano 1977 gis 1983 de UEA. En sia profesia laboro, kiel samtempa interpretisto in Europae congressoi, cefe in Italio cae Germanio, si utiligis ocasoin por informi pri Esperanto, principe politicistoin cae jornalistoin. Ecte 1974 si laboras voluntule cum sia edzo in Brasilo, in la bieno lerneio bona espero. Apud tiu laboro, si dum la lastrae sepiaroi, activas in la internazia rotaria movado favore al esperanto. La Wikipediae articoloi ne estas gestatigitae, char nun, je la agio de pli ol octegiaroi, ili ne plus laboras in bona espero, sed, inter aliae laboroi, ili prisorgas rotarian esperantan riteion, cioin ili creis. La diamantan jubileon ce estis multae ge amicoi, cae la paro ancao riceves gratuloin de plurae partoi de la mondo. Ancao mi gratulas de nove.